Глава 18. Інспектор і нетравлення шлунку. Четвер, 31 серпня. Не можна сказати, що інспектор Маліт забув про розмову із Стефаном Дікінсоном. Інспектор взагалі ніколи ні про що не забував. З іншого боку, не можна сказати і про те, що він занадто часто повертався думками до цієї справи. Так що знову він зосередив на нім увагу лише після однієї події, дуже неприємної і такої, що мало важливі наслідки. Потрібно визнати, що подія відносилася до розряду украй рідкісних і несподіваних, і вже з однією цієї причини гідно згадки. Принаймні, Маліт порахував її в той момент дуже важливою. Того ранку інспектора Маліта, на думку колег, одного з найбільших ентузіастів служби, що називається скрутило. Симптоми виявилися настільки незнайомими і незвичними, що інспектор деякий час не міг зрозуміти, що з ним. Ще деякий час він безуспішно намагався зрозуміти, що послужило тому причиною. Він подумки відтворив своє вчорашнє меню, що складалося з численних блюд але ніякого висновку так і не дійшов. Тому що не виявив в них нічого незвичайного, такого, що могло б завдати йому шкоди. Амаліт завжди так снідав, обідав і вечеряв, оскільки любив, щоб їжа була щедра і щільна. Правда, учора службові обов'язки змусили його приступити до ленчу, за його поняттями досить скромному, не раніше полудня і перенести кудись щедрішу вечерю аж на дві години ночі, але і в цьому він теж не знайшов нічого особливо дивного. Тому на наступний ранок, рівно в 7.30, Маліт всівся за звичний сніданок, після якого випробував дуже неприємні відчуття що змусили його уперше в житті замислитися про можливе прийняття яких-небудь ліків, виробництво яких, як відомо, сприяє збагаченню фармацевтичних фірм. У половині одинадцятого страждання посилилося до такої міри, що інспектор вже не міг їх терпіти. Потрібно було терміново щось робити, щоб угомувати біль, що робив його існування нестерпним, а роботу неможливою. Ясна річ, інспектор не мав ані найменшого уявлення про те, чим і як лікувати цю хворобу, з якою йому раніше не доводилося стикатися, і його першим спонуканням було звернутися до кого-небудь на допомогу. Він відразу згадав про сержанта Уікса, чия диспепсія була в Скотланд-Ярді такою ж відомою, як і апетит Маліта. Уікс нікуди не ходив без коробочки з чудодійними пігулками, які, хоча і діяли на нього по-різному, залежно від сезону, і міри випробованого дискомфорту дозволяли проте виконувати свої обов'язки. В усякому разі, коли розмова заходила на цю тему, Уікс, знизивши голос, незмінно відповідав, що тільки ці пігулки і дозволяють йому досі переставляти ноги. Слід сказати, що інспектор частенько сміявся над муками бідолаги Уікса з неосвідомленою жорстокістю необізнаного. Але тепер він, засунувши свою гордість в кишеню і зігнувшись навпіл від болю, відправився в сусідній кабінет за порадою і допомогою. Так вже сталося, що інспектор опинився в кабінеті Уікса в той самий момент, коли сержанта з'єднали з поліцейським відділенням Міщестера. Якби Маліт проявив трохи більше, аби трохи менше терпіння по відношенню до болю, то, можливо, не потрапив би в кабінет сержанта в потрібний час і не почув би цієї телефонної розмови. Насправді, прийде він до Уікса двома хвилинами пізніше, то його власні проблеми майже напевно перешкодили б йому звернути увагу на цей дзвінок, оскільки магічні пігулки полегшували біль зовсім не вмить, хоча саме про це говорилося в інструкції. Але пігулки, на щастя, поділи саме тоді, коли сержант заговорив, а інспектор Маліт, що отримав бажане полегшення, почав усвідомлювати те, що відбувається навколо нього. Телефонна розмова в усякому разі на лондонському кінці лінії спочатку не представляла нічого особливо цікавого. Розмова переважно складалася зі слова так, повторюваного кілька разів з різною інтонацією, а іноді окей, оскільки сержант гордився своєю сучасністю. Під час розмови він квапливо записував відомості, що поступали з того кінця дроту, і лише в самому кінці, скептично подивившись на свої карлючки, вимовив Почекай, Повтори, будь ласка, прізвище поповільніші. Я маю бути упевнений, що записав їх абсолютно точно. Абонент, що знаходився на іншому кінці дроту, судячи з усього, послухав прохання сержанта і почав диктувати прізвища знову. Уікс цього разу записував інформацію друкарськими буквами, а коли закінчив, сказав Отже, Стефан Дікінсон і Мартін Джонсон. Спасибі. Подивимося, що тут можна зробити. Так, так. Окей, усього хорошого. Він поклав трубку і з посмішкою обернувся до інспектора. Ну як? запитав він, вже краще. Все-таки ці пігулки здорово допомагають. Говорять, в них входить активоване вугілля, що очищає організм. Якщо ви зараз посидите спокійно півгодинки, то біль піде остаточно. Але такому великому чоловікові, як ви, часу для цього буде потрібно можливо більше. До речі, можу дати вам ще одну про всяк випадок, якщо, наприклад, підете на ленч. Тут він з іронією подивився на маліта і додав Хоча сумніваюся, що найближчим часом у вас з'явиться апетит. Дякую, відгукнувся інспектор. Мені вже полегшало. Що ж до ленчу, то, як мовиться, поживемо, побачимо. Але скажіть мені одну річ, яку справу ви зараз обговорювали по телефону? Розмовляв про свідків, яких необхідно опитати у справі Парсонса в Мітчестері, відповів Уікс. Схоже, коронерові терміново потрібна допомога. Наскільки я зрозумів, прізвище одного із свідків Дікінсон. Точно. Стефан Дікінсон з Лондона. Думаю, він виявиться дуже корисним в цій справі. Можливо, хлопці з Мічестера дали його опис, хотів би послухати. Здивований інтересом інспектора до цієї справи, сержант проте знову розкрив блокнот і, розшифрувавши попутно свої іерогліфи, повільно оголосив інформацію про зовнішність Дікінсона. Опис, хоча і не дуже детальний, повністю відповідав останньому. Другого свідка звуть Мартін Джонсон, продовжив сержант. Цього джентльмена я не знаю, промовив Маліт. Зате знайомий із Стефаном Дікінсоном. Цікавий збіг. До речі, яке відношення він має до справи покійного Парсонса з Мітчестера? Ось ці хлопці з Мітчестера і хотіли б дізнатися. Наскільки я зрозумів, молоді люди два дні тому провели ніч в Мітчестері, а вранці домовилися по телефону про зустріч з містером Парсонсом. Імен не назвали, але їх вичислили по записах в реєстраційній книзі. Вони дзвонили з готелю, ось в чому справа. Зрозуміло, продовжуйте. Сей Парсонс працював в місцевій газовій компанії, займав там хороше місце і вважався в місті важливою персоною. Він зустрівся з молодими людьми у себе в офісі, але, як то кажуть, не пройшло і п'яти хвилин, як гості пішли. А часом пізніше цей самий Парсонс був виявлений в кабінеті з простріляною головою. Поряд з ним лежав покутний лист, в якому говорилося, що він упродовж ряду років грабував газову компанію і дуже в цьому розкаюється. Цікаво, я б навіть сказав, дуже цікаво. Правда? У зв'язку з вишепереліченим коронерові, зрозуміло, дуже захотілося поговорити із згаданими молодими людьми. Так що нам дуже повезло, що ви знаєте одного з них. Коли б не це, шанси знайти їх були б дуже малі. Стефан Дікінсон, сказав Маліт, живе в Хемпстеді, вулиця Плейн-стріт, 67. Тоді все гаразд, подзвоню в районну ділянку, і хлопці з Гемстеда пришлють йому повістку. Маліт зробив було пару кроків до дверей, але потім обернувся. Знаєте що? сказав він. Мабуть, я сам туди поїду і поговорю з містером Дікінсоном про цю справу. До того ж не можна скидати з рахунків вірогідність помилки, чи не так? Самі поїдете, перепитав сержант із здивуванням, подивившись на інспектора. Так, Справа Парсонса може виявитися дуже цікавою. Розслідування в Мітчестері вже почалося. Зрозуміло, вона йде повним ходом і, можливо, продовжиться увесь наступний тиждень. Значить, час є. Я дам вам знать, чи та це людина, і розповім все, що дізнаюся про містера Джонсона. Але ви до мого повернення в Мітчестер не дзвоніть. Нехай почекають трохи. І, до речі, спасибі за пігулки. З цими словами інспектор вийшов з кабінету Уікса, залишивши того в подиві. Повернувшись до себе, Маліт витягнув із столу теку з написом Дікінсон, що лежало там відколи два тижні тому. Між ним і молодою людиною відбулася неофіційна розмова. За цей час тека поповнилася всього одним документом листом з поліцейського відділка в Маркширі, відповіддю, що з'являлося на запит, відправлений малітом в день зустрічі з Дікінсоном. Інспектора в цьому листі зацікавили тільки список постояльців готелю на день смерті Дікінсона старшого і дані про час їх прибуття і від'їзду. Ці відомості він проглянув знову з куди більшою увагою, чим раніше, а потім провів пальцем за списком гостей, поки не дійшов до прізвища Парсонс. Мабуть, той самий, подумав Маліт. Але тут, схоже, все просто. Молода людина вирішила знайти і опитати усіх людей, які, на його думку, могли вбити його батька, і коли прийшов час, відправився побачитися з Парсонсом. Той же постійно думав про свій злочин, пов'язаний з газовою компанією. І коли хлопець явився до нього і почав ставити питання, Парсонс вирішив, що це пов'язано з його махінаціями. Від страху втратив голову і покінчив життя самогубством. Боюся, правда, молодому Дікінсону припаде не солодко, коли він пояснюватиме усе це слідству. І містерові Мартіну Джонсону теж. До речі, хто це? Ймовірно, друг сім'ї. При інших обставинах Маліт, обдумавши усе це, можливо, закрив бетеку і викинув справу з голови, але зараз зачекав. Можливо, на нього так вплинуло нетравлення, пігулки або щось інше, але його мозок продовжував аналізувати деякі аспекти події, а погляд досліджував список постояльців, намагаючись з'єднати імена цих людей з особами, яких він бачив в готелі і запам'ятав хоча деякі образи проступали в пам'яті не занадто ясно. Цікаво, Парсон спустив собі кулю в лоб лише із за побоювання викриття своїх махінацій, пробурмотів він. Звичайно, в прощальній записці покійний говорить саме про це, але чи до кінця він відвертий? Можливо, молодий Дікінсон розкопав щось ще, скажімо, деякий зв'язок між Парсонсом і своїм батьком. Що ж, у нього буде можливість розповісти мені про це. Мабуть, це був неочевидний прихований зв'язок, інакше він відразу поїхав до Парсонса, а не чекав би майже два тижні. На жаль, смерть Парсонса майже не дозволяє отримати докази цієї версії, хіба що в його паперах залишилися якісь записи із цього приводу про що слідує навести довідки в поліції Мітчестера. Майже не віддаючи собі в тому звіту, інспектор Маліт кардинально змінив відношення до смерті Леонарда Дікінсона. Мабуть, розмова із Стефаном вразила його куди більше, ніж здавалося, оскільки, знову зосередившись на проблемі, він підсвідомо прийняв за основу ту саму теорію яку свого часу визнав як мінімум не занадто серйозною. Потрібно подумати, буркнув Маліт, відкинувшись на спинку стільця і прикривши очі. І знову побачив зморшкувати обличчя старого містера Дікінсона, почув його тихий, сумовитий голос. Потім пригадав стримані, але такі, що здавалися дуже переконливими свідчення свідків та і власні враження від побаченого. Те, що він згадав, ні містило нічого нового, але тепер інспектор спробував поглянути на свідчення під іншим кутом. Але, вимовив він, але там повно відомостей, що суперечить теорії сина. А якщо не суперечать, то принаймні грунтовно обмежують. А якщо старий і дійсно був убитий у тій самій кімнаті і тим самим способом, то це припускає наявність відразу декількох речей. Маліт подумки позначив їх для себе. Якби розслідування вів я, то звернув би увагу саме на це. Такий підхід здорово звузив би коло підозрюваних. Але розслідування, на жаль, вела інша людина, подумав він і зітхнув. Потім Маліт виконав процедуру, яка була для нього звичайною справою але якою він пишався. Взявши ручку і аркуш паперу, він почав записувати основні моменти своєї розмови із Стефаном, який вів 12 днів тому. Тоді він не робив ніяких заміток, а крім того, його мозок був зайнятий десятком дійсно важливих справ, що вимагали підвищеної уваги. Проте, коли він закінчив роботу, усі важливі моменти розмови були зафіксовані на папері у вигляді акуратного рукописного тексту, розбитого на параграфи. Дивлячись на цей текст, сторонній спостерігач міг би подумати, що запис розмови вівся в повному об'ємі стенографісткою в той самий час, коли він відбувся. Із задоволенням оглянувши результат, Маліт підкреслив найбільш важливі, на його думку, пункти. Потім перевів погляд на відрукований на машинці лист, отриманий з поліції Маркшера. Потім ще раз подивився на свою роботу, задумливо підкрутив вуса і, немов звертаючись до невидимої аудиторії, вагомо, правда, про себе вимовив. Усе це теоретизування не підкріплене фактами, а теорія одна з самих ірраціональних, які я коли-небудь бачив. Проте, якщо припустити, що в словах Дікінсона є таке раціональне зерно, тільки припустити, тоді, тоді, можливо, є сенс копнути глибше. Завершивши внутрішній монолог, Маліт склав і сунув в кишеню список гостей готелю, а теку повернув ящик столу, заздалегідь поклавши в неї листок з власними записами незважаючи на адресовані Уіксу легковажні завірення в тому, що він сам займеться цією справою. Інспекторові довелося витратити досить багато часу, щоб умовити начальника департаменту дати згоду на згадані дослідження. Втім, Маліт відносився до того типу людей, яким завжди або майже завжди вдається переконати начальство у важливості затіяного ним підприємства. Тим переконливіші розмови інспектора зазвичай підкріплювалися позитивними результатами. Таким чином, Маліт все-таки звільнився і всю другу половину дня присвятив своєму розслідуванню. Більше того, інспекторові були обіцяні і інші послаблення, якщо справа виявиться досить цікавою, і йому знадобляться додаткові зусилля для її успішного завершення. Ніщо не приносило Маліту більшого задоволення, ніж перспектива попрацювати самостійно. Тому він повертався з кабінету начальника департаменту з широкою посмішкою на обличчі. Сержант Уікс, якого він зустрів в коридорі по дорозі назад, цілком відніс цю посмішку на рахунок дії своїх магічних пігулок. Бачу, що вони зробили свою справу, помітив він. Що? з відсутнім видом запитав Маліт. Я це до того, що нетравлення, схоже, перестало вас мучити. Нетравлення? Ах так, я вже майже забув про нього. Дійсно, у мене зранку щось хворіло, так. Але біль вже пройшов, спасибі. Вважаю через те, що я був занадто зайнятий, щоб думати про неї. Даруйте, сержант, але мені пора йти, хочу встигнути на ленч. Сержант понуро подивився йому услід і подумав, що такі речі, як вдячність, у цьому світі більш не існують.